для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук. Рэшта вечара ішла зноў у добрым ладзе ў агульным клопаце. Гаманілі зноў як браты. Разышліся прыхільныя таварыскі, не нагаварыўшыся, здавалася ўдосталь. Калі Меканор вярнуўся да хаты, матка і бацька яшчэ не спалі. Бацька, што сядзеў разуты ў споднім на палацях, зірнуў насустрач з радасцю і гонарам, дзе это заседзеўся старшына, спытаў бацька. І ў тым, што ён назваў сына не меканор, а старшына, і ў тым, як сказаў гэта, чуўся таксама гонар. Матка адразу дастала з печы чыгун, насыпала ў місу картоплі, паставіла скаваротку з салам. Звычайную вячэру падавалі гуркі ці капусту, і меканор гэта адзначыў таксама – як знак павагі да сённяшняй яго працы. Можа быць, што зрабіць гэта парае ў матцы бацька. Тата, пойдзеце заўтра на канюшню, сказаў міканор бацьку, кармушкі рабіць перагародкі. Бацька кіўнуў добра, паслухмянай з радасцю. Міканор еў ахвотна са смакам, і прычынаю гэтаму былі не толькі гарэлка ды да бедная хонева закуска, як і вясёласць, што зноў поўніла ўсяго. За гэтай вясёласці не бачыў, якім маркотным позіркам глядзела матка, што сядзела па другі бок стала і цярпліва склала на грудзях рукі. Як гэта будзе? Міканорка не вытрымала, запытала нясмела матка. Што як? — глянуў нібы здалёк Меканор. — Ну, гола, пусто. У хляве. Як вымерло ўсё. Сумота. Меканор выцер сковородку кавалачкам хлеба, дае спакойна і дасведчана параіў. Забуваць трэба, мамо, на старое. Устаўшы за стала дадаў. А калі ўжо ў хлеў, канешне, глядзець, то ідзіце глядзець у калгасны. Ось там не пуста. У цемры на палацях яму зноў здагадаліся насмешлівае пабагацелі. Спрэчка з хонем пра хадоську, але яны хутка адступілі перад шырокай клопатнай радасцю, ад якой усярэдзіне было цёплае хораша. Нават пра бяду сваю, што прыхаваная ад людскіх вачэй, ныла, шчымела неадольна ў сэрцы пра недасяжную прысуху сваю глінішчанскую настаўніцу, думаў Меканор без заўсёднага шкадавання аб нескладанасці жыцця. Думкі, якія весяліла неўтаймоўнае адчуванне вялікай перамены, жвава беглі наперад. Веялку скарэй прывесці б, каторую абяцалі а ще бы молотарню добиться б. Да и трактор поспробовать бы добиться, хоть на деньги б показал, что такое колгас. Дадуть, не дадуть, а вось поспробовать треба б. А головное не сокрыт, чтоб упорядковать землю скоры, чтоб коморника прислали, не затягиваючи долго, чтоб заранним не спозниться. Упорядкование земли головное самую добрую зямлю тую што каля цагельні канешне трэбаваць ніякую другую будзе зямля добрая будзе ўсё няхай пасмяюцца тады ўсялякія карчы да ігнацікі паглядзім як смяяцца будуць і кароў пародзістых дабіцца трэба і будавацца канешне кароўнік канюшнюх свіран усё як паложана але наўперад ну канешне а зямлёй усё ж. Трэба ўпарадкавацца і, канешне, тую, што каляца ельні. Зямля. Вось галоўная. наступнымі днямі нямала сыходзілася цікаўных на хведаравым і коневых дварах. Але больш пільна збіраліся тыя, чыя стаялі ў хлявах каровы ды коні. Асаблівай настойлівасці было прыкметна вылучаліся жанкі. Жанкі, праўда, быццам памагалі карміць, даіць, але старанне гэтае больш давала адзін вынік. Кожная, як магла, заміналі хведару і астатнім даяркам – Федор нерыдка лаю ў жанок адганяў, але непаслухмяныя яны лезлі, лезлі ў хлеў. Патроху прывыкалі к іншым рукам каровы і не касавурыліся ўжо і малака больш давалі не таілі. А жанкі вось усё не хацелі адвыкаць ад сваіх рагуль. Управіўшыся з каровамі ды коньмі, даяркі і канюхі ішлі ў гумны. Зайчык і хоня абраліся за цапы з прымаўкамі са смешкамі, выпярэджваючы адзін аднаго, білі па снапах. Цапы ў калгасных гумнах, як у іншых, цупалі з рання да позняга вечара, малацілі міканораў бацька Алёша, Хведарова Вольга і сам міканор. Намалучанае збожжа звозілі ў хведараў свіран. Кульгавы хведар зважыў усё, запісываў кніжку, стукаючы па падлозе драўлянай нагой, памагаў сыпаць у засекі. Хведар не толькі памагаў жанкам у хляве, але і быў праўным кладыўшчыком. Ён замыкаў свіран, сачыў за ім, быў, можна сказаць, яго вартаўніком. Нік ранкам, прыкладна так з месяц пасля таго, як звезлі дабро разам, Запрох меканор коней з бацькам пакаціў у Юравічы. Калі паявіліся зноў, усе, хто трапіўся на дарозе на загуменні, дзівіліся, на калёсах, паблізкуючы фарбай, круглячыся коламі, стаяла машына. Нібы адуючы пашану ёй, меканор і бацька пачці выйшлі побач. Бацька асцярожна кіраваў коньмі, а меканор падтрымліваў машыну, каб не ўпала. Калі знялі веялку, паставілі на прыгуменні, Меканур сам паказаў зайчысе Алёшавай сястры, як трэба абыходзіцца з ёю, паказаў з радасцю, годнасцю, летній паўку ранёў глядзела на яго і на яго радасць веялку. З таго дня, калі веялкі ледзь не ўвесь час былі хто-небудзь цікаўных, хоць бы з дзяцей багата каму хацелася ўзяць за ручку, мо пакруціць колы, Меканур сам – нярэдка падыходзіў да веялкі, памагам жаон жанкам веяць. Каля веялкі Меканор асабліва шкадаваў, што не ўдалося дабіцца пакуль малатарні, а як добра было б, каб хоць ненадоўга прыслалі трактар. Сапраўдны трактар, але ў меканоравым шкадаванні была і надзея, і веялка яе нібы падмацоўвала. Ёсць веялка – Раней ці пазней будзе і малатарня, і не сакрэт трактар. Усякая тэхніка будзе. Вілка гэта пачатак, усе разумець павінныя. паволі становілася звыклым. Дзень за днём кожны ранак, выпаліўшы ў печы і паснедаўшы, калгасаўцы сыходзіліся каля меканоравай хаты, гаманілі, курылі, Тут уведвалі ўсе, дзе каму рабіць, куды каму ісці. У цэнтры гурту звычайна быў меканор ён прыходзіў амаль заўсёды з гатовымі планамі, перад тым бачылася, вымеркаваў, што трэба, разважыў сам з сабою, падрыхтаваўся да гаворкі. Было часам і так, што яму пярэчылі, раілі, асабліва хонях, ведар кульгавых, ведарава вольга, і ён, хоць і спрачаўся, нярэдка прыслухоўваўся да іх і мяняў свае рашэнні – Праўда, рабіў ён гэта неахвотна і з няёмкасцю, нібы гэта прыніжала яго, выяўляла яго нявартасць. І тут вельмі памагаў яму Хоня, які цудоўна ўмеў прыйсці ў час на падмогу, пагутарыць і ператварыць непрыемнае у вясёлае і жартаўлівае. Часам і на бязрыбным балоце спаймаць нешта можна, дык, маўляў, глядзець усюды не шкодзіць, да ўсіх прыслухоўвацца. Але як бы там ні было, Меканор усяму быў кіраўнік. Галава быў, як потым зразумелі, і брыгадзір, і бухгалтар, і старшыня. Што помніў, а што запісваў шыткі, і колькі чаго намалочана, і хто намалаціў, і хто дзе быў, хто дзе рабіў, сам асабіста ставіў кожнаму за дзень палачку, па якіх, казаў, будзе відаць, колькі хто рабіў, і што зарабіў. З прычыны асаблівага значэння міканора цемнаватая цесная міканорова хата ўсё больш станавілася як бы цэнтрам тых, хто пайшоў у калгас. Сюды збіраліся на сходы, на нарады, нярэдкі збіраліся і проста так пасядзець. Пайсці ў міканорову хату рабілася ўжо як бы звычкай, вечарамі, Тут цяпер век свяціліся вокны, век гаманілі, меркавалі пра нешта калгасаўцы. Іншы раз было так без меканора, калі меканору даводзілася прападаць вечарамі ў алешніках ці юравічах. Расце два гэтымі вечарамі няпрошаны заходзіў у меканорову хату глушакоў Сцяпан. Сцяпан сядзеў звычайна моўчкі, Амаль увесь час глядзеў толькі ды слухаў. Міканору не даспадобы былі гэтыя яго наведванні, але старшыня неяк прамаўчаў. У хату прыходзіла нямала іншых пабочных, ды да і сакрэтаў якіх-небудзь у тыя вечары не было так, што праганяць хлопца не было і прычыны. Але праз некалькі дзён хлопец паявіўся на двары ў ранку, стукнуў дзвярыма, узлез у хату. Меканор яшчэ не ўправіўся вочы працерці пасля сну. Санліва сапучы нацягнуў сухія апыленыя боты, зіркнуў з-пад лбай недовольна. Чаго прыйшоў, не адказваў на прывітанне, а хлопец нібы няёмка, мо прыдурваецца, стаў каля дзвярэ і пачаў мяць у руках шапку. У калгас прасіць хачу, адказаў яму сцяпан. У калгас, Меканор паглядзеў на яго, нібы хацеў зразумець, а што ён удумаў, пацікавіўся непрыязна, А чаго это? Ну як усе жыць, адказаў яму сцяпан. Меканор устаў, націснуў на бот, зноў глядзеў пранікліва. А хто это навучыў цябе? Бацька ці яўхім? спытаў Меканор. Сцяпан збянтэжыўся больш і пачырванеў. Сам сам я сам міканоров позірк паказваў думаў знайсці дурня сказаў спакойна і насмешліва ідзе скажы свайму бацьку ці брату скажы мы не такія дурныя як ён думае чаго не зразумеў сцяпан на твары яго паявілася нешта разгубленае нават дурнаватае скажы няхай сам прыйдзе жорстка адказаў яму міканор Чаго? Навошта? Ён і мяне не пусціць, адказаў Сцяпан. Міканор сабраўся ісці мыцца. А вы мне што? Не верыце? Міканор зазлаваў: Не верыце, не верыце, знаю я вас. Твой бацька таксама сиратою умее. Слязу пусціць, ага. Мне бацько не ўказ, адказаў Сцяпан у мяне, свая галава. У Сцяпанавым голасе пачулася раптам упартасць. І я ўхім, мне не пара. Пара не пара, але ж аднаго поля з адной сям'і. На адным поле рознае расце мужа. Не, канешне, як бацька такі, дык я, зразумела, адказаў яму Сцяпан. Не для вас гэта, ясна? Узяла нецярплівасць Міканора. Дык як жа мне далей Сцяпан стуліўся, нібы прасіў аб літасці. І меканору стала шкада яго. Ён ізлаваў таму, што ўвесь час лезла гіднае шкадаванне, якога не павінна было быць, і раптам адужа ў чуласці адрэзаў: « Не блытайся под нагамі. Вось як. Зачерпнуў карцом вады, нахіліўся над начоўкамі. Ужо за спіной пачуў недарэчнае сцяпанава, дык: « Бувайце, здаровы. Добра не было на гэты час у хаце маткі, калі ўвайшла, запыталася, навошта прыходзіў сцяпан. Тады Меканор толькі махнуў рукою, ведаў, што матцы лепей не гаварыць пра гэта. Увесь дзень было дзіўна ніякава. Лезла, тачыла непаслухмяная вінаватасць. Як бы несумленна, паганна абышоўся міканор са сцяпанаў. Але ён гнаў развагі, што сцяпаны стары яго розныя зусім, што са сцяпана не сакрэт мог толк быць. Патрымліваў ранішнюю цвёрдасць тое, што, можа быць, яшчэ не значыць, што так, канешне, і будзе, і што Сцяпан не можа, калі захоча стары, стаць за яго і за Яўхіма, і за ўсё кулацкае кодла. Пераконваў Меканур сябе, правільна зрабіў, так і трэба. Стараўся не прызнаваць, што злаваў на Сцяпана, нецярплівы быў, асабліва таму, што глушакі гэта ўжо не раз чапляла матка, хоць і не блізкія, але ж сваякі. Ён матцы казаў, што і сам думаў, што лічыць такіх сваякоў можна толькі на здзек яму. Але як там не кажы, сваяцтва ўсё ж нейкае было, і што не думай нейкі цень на яго кідала. І ад гэтага ў яго была асаблівая злосць на глушакоў, як бы яны хацелі падкапацца да яго такім спосабам. Таму лічыў Меканор, што з імі трэба быць асабліва цвёрдым і бязлітасным таму не хацеў, каб прагаворку яго са сцяпанам ведала матка. Нярэдка бавіў вечары ў меканорвай хаце Андрэя Руды. Ён саў свае далікатныя папяросы люлечкі, пускаў ноздрамі далікатныя струменчыкі дыму, слухаў іншых і ўлазіў са сваімі меркаваннямі і парадамі. Тым, як ён слухаў іншых, прыжмурыўшы вочы з паблажлівай усмешачкай, як гаварыў павучальна тонам старэйшага мудрага, ён як бы паказваў, што ведае і ў гэтым даволі вельмі можа быць больш за іншых. Ён так трымаўся, нібы быў тут не госцем, якога ніхто не прасіў, а ледзь не галоўнай асобай, ну ва ўсякім разе другой пасля міканора. Міканор, якога руды не раз дапаўняў, аднойчы ўзяўся нават папраўляць, раптам ускіпеў: Дядзько, чаго вы лезеце ўсюды? Куды вас не просяць, без вас разбяромся. Прышлі, дык сядзіце ціха, ясно. Ты чаго кідайся? не хацеў траціць годнасці Андрэй руды. Ежели савет даюць, так сказаць, дзякуваць трэба, што памагаюць разумным словам, а не гарчаць. А я не гарчу, адказаў Меканор, я папярэджваю, што не разводзілі тут сваю агітацыю і што б не падрывалі аўтарытэт. Ясна. Я толькі хацеў памагці, адказаў рудой. Ру чтобы аўтарытет быў следовательно яшчэ больше руды устаў не хаваючы нават знарок показываючы что яго неразумна няўдзячна абразілі за яго ж добрае з годнасцю заявіў я думаю уже так сказаць далучыцца сабраўся уже напісаць прашэнне але як ты так кідаешся то следовательно подожду Андрей паважна пайшоў да дзвярэй стукнуў дзвярыма. На другі дзень ён падсцярог меканора каля хведарова свірна. Паздароваўся з той велікадушнасцю, якая паказвала, што як не вінаваты меканор перад ім, ён гатоў забыць крыўду. Я напішу прашэнне, сказаў, як бы хацеў супакоіць меканора Андрэй. Толькі чтоб мне следавательна інтэлігентную работу далі, чтоб бухгалтерам, напрыклад, ці кладаўшчыком, «Сразу вы, дядька, выгоду шукаете», – попракнул его Миканор. «Ну и эта выгода, найперш так сказать, для колгаса», – поправил Миканора Руды. «Потом уже для меня». Дадал вучачи, «треба ценить грамоту и скористовывать грамотного, як кадрового специалиста». Миканор мирно отказал, каб ён подавал заяву и пообяцал подумать об его просьбе. Усе ў куранях заўважылі. Калгасаўцы вельмі трымаліся адзін аднаго. Нядаўна здавалася б чужыя, цяпер разам былі ўсе ў гумнах, на працы, разам вечарамі, як сваякі дзівіліся людзі. Калгасаўцы нібы ўстанаўлівалі сваё сваяцтва, асобнае ад таго даўняга ад веку, ад Бога, якое заўсёды і ўсюды шанавалі людзі. І яшчэ заўважылі ў куранях. Калгасаўскія як бы ганарыліся сабой, сваёй адвагай, сваім розумам, глядзелі на іншых, быццам на чорную чараду, што нічога не бачыць і не разумее. Не тое, што ад меканора, такое можна было пачуць і ад хведара, і ад зайчыка, Зайчык той знарок пацяшаўся, чапляў, абы паспрачацца, абы пасмяяцца з куранёўскай слепаты ды скнарлівасці. У тых, што не ішлі ў калгас, была свая цвёрдасць, значыцца, свае меркаванні і свае адказы, у якіх было таксама багата насмешкі. смешкі. Так што зайчыку хутка давалі бой, і бой гэту зайчыку няпроста было выйграць. Можна сказаць, што бой гэты ніколі не канчаўся чыёй-небудзь перамогай. І адны і другія байцы разыходзіліся не паддаўшыся са сваёй цвёрдасцю. І яму гэтаму бою, можна сказаць, не было канца ў куранях. Меканорова хата была ў гэтым змаганні як нейкая ўправа, ад якой багата залежыць, чым скончыцца цяперашняе, найважнейшая ў гісторыі куранёў спрэчка. Усе ў куранях з хваляваннем глядзелі на вокны, што чырвоніліся трывогую, то пагрозую, але другім надзеюю і добрай зачлівасцю. Усе выведвалі, А што там робіцца ў гэтай неспакойнай хаце? Што там чакаюць і што рыхтуюць? У меканорову хату найперш прыходзілі важныя для калгаса, а значыць так ці інакш для ўсіх куранёў навіны – Навіны гэтыя прыходзілі звычайна з меканорам, які распрошы на хоневым двары каня, стомлены, запылены ўваходзіў у хату, дзе акрамя маткі ды бацькі сустракаў звычайна і нямала сваёй новай сям'і. Гэта ён, сёрбуючы боршч пад маркотным позіркам да медзіхі, далажыў, што ў малатарні, на якую спадзяваліся, не дадуць. І трэба не сакрэт спадзявацца пакуль на сваё, на цапы. Сюды адразу прывёз ён довольны з гонарам тры мяхі адборнага сартавога насення. Прывёз жыта, ячменю, якое прывезлі ў Юрвічы аж з-пад гомеля са спецыяльнага саўгаса. Міканор дазволіў развязаць мяхі, паглядзець, якое ж яно гэтае зерня, чтоб нібы таіла ў сабе заваблівы цуд будучага лета. Сярод клопатаў, якімі жылі тыя, што збіраліся ў меканоравай хаце, найбольш быў пра зямлю, пра вялікі перадзел, які штовечара ўспаміналі і штовечара абмяркоўвалі. Перадзелу гэтага чакалі асабліва, у размовах нязмена быў неспакой пра тое, каб чаго добрага не запазніліся з ім, самая пара была араць падазімая. Аднойчы загаварылі, што некаторыя, хоць ведаюць, што можа быць перадзел, збіраюцца араць свае полосы. Хочуць араць свае палосы і каля цагельні і кажуць, што ніякага перадзелу не будзе, што ўсё гэта выдумка тых, каму няма чаго рабіць, хто хоча нажыцца з чужога дабра. Міканор, пачуўшы гэта з абурэннем, заявіў, што гэта гаворкі шкодныя з кулацкім духам, што такія гаворкі трэба абразаць са ўсёй строгасцю. І ён зноў заявіў, што перадзел раней ці пазней, а будзе, будзе абавязкова і трэба, каб ніхто у гэтым не сумняваўся. Але сумненні былі. Ні аднаго трывожыла такое, што калі і будуць дзяліць, то можаш выйсці так, што нарэжуць, не канешне каля цагельні, а дзе-небудзь у іншым месцы, так што з таго перадзелу небагата радасці будзе. Міканор на гэта рэзаў, што дагаворана выдзеляць масіў на лепшы зямлі, што сама пейка згадзіўся, каб выдзелілі ніякую іншую, а тую менавіту зямлю, што каля цагельні лепшую. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук